أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد شكر الله سبحانه وتعالى مرة nyingine تشكر الله سبحانه وتعالى ta'ala mara nyingine kwa kufikia hiyo daura ya siku ya pili leo siku ya Jumamosi katika katika darsa ya tatu na hiyo itakuwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla kwanza hadithi ambayo kitabu chenyewe hatutafuatilia hatuta hadithi vile ilivyokuwa lakini nitajaribu ku, kubainisha tutaingia kwenye safha ya ya 23 ambayo kwamba ni katika aniyatu fi siyam tutaanza na hiyo hadithi aniyatu fi siyam na kabla ya hapo katika jana tuliweza kuzungumzia katika wakati ambao tulikuwa tunazungumzia kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikataza tusitangulie Ramadhani kwa siku ama ama siku mbili ila kwa mtu ambaye kwamba anafunga saumu yake ya kawaida basi aendelee naye na tukapata katika hadithi kuwa hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Aisha kuwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi Shaaban imethibitika kuwa mtume Muhammad sallallahu alikuwa akifunga katika mwezi wa Shaaban وقد سئلت عائشة رضي الله عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم شعبان حتى يصله برمضان alikuwa kifunga Shaaban mpaka anaunganisha na nini na na Ramadhan قالت وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس na lengo la Sheikh kama tulizumzia mwanzo kuleta kutuga hicho kitabu amesema kuna masaili nyingi sana za ikhilafa alikuwa kijaribu kuzi kuziwacha ziko katika vitabu vya kutubu eh, kutubu fiqhi masail ambayo ni ziko wasi lakini sana sana alikuwa kujaribu kushika ile mayataraja indahu ambayo anaona iko karibu na katika hadith kuna hadithi ambayo kwamba riwayati zimepokewa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefunga baadhi ya Shaaban na kuna riwayati ambayo kwamba imepokea kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefunga Shaaban yote na kwa hizo riwaya hizo riwaya mbili tofauti ikafanya pia maulama wakatilifiana ndani yake tuna riwaya ambayo kwamba inapokewa kwa Ummu Salama radhiyallahu anha qalat ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام الشهرين متتابعين إلا أنه كان يسل شعبان برمضان ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يسل شعبان برمضان روايه kwamba iko katika Musnad Imam Ahmad Abu Daud wa Nasa'i na kuwa hali akumuona mtume Muhammad wasallam akifunga miezi miwili kiambatana isipokuwa Shaaban alikuwa akiunganisha na nini na Ramadhani na kuna lafdhi ambayo kwamba inapokelewa kutoka kwa Imam Daud eh, kwa Abi Daud rahimahullah anasema anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasuma min as-sanati shahran taman illa sha'bana yasiluhu bi ramadhan mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa anafunga mwezi kamili isipokuwa mwezi wa Shaaban akiunganisha na mwezi wa nini mwezi wa Ramadhani tukiona katika dhahiri hizo hadithi mbili inaonyesha kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga nini mwezi wa Shaaban kamili lakini kuna riwaya zingine ambayo kwamba inapokewa pia kuwa eh, ambayo kwamba inaonyesha kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga baadhi yake kama riwaya ana Abi Salama qala سالت عائشه رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر na akasema walam arahu saima min shahri qattun akthara min siyamihi min sha'ban hii inaonyesha kuwa mtume Muhammad SAW alikuwa akifunga wakati mwingine anafunga paka tunasema huyu hata futuru na akifuturu wakati mwingine tunasema huyu hata Eh, mtume sallallahu salam hata akifunga tunasema yana akifutura hatafunga kwa hivyo inaonesha mtume sallallahu salam alikuwa akifunga Shaaban yani alikuwa akifunga baadhi ya Shaabani lakini wingi sana alikuwa akifunga kwa sababu hiyo riwaya ambayo kwamba ziko kwangu na kuna habari eh, kwa kisema wakana yasumu shaabana illa qalilan kuna riwaya ambayo kwamba inasema kwa alikuwa akifunga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam shaabani illa alikuwa akifunga shaabani afungi shaabani illa qalilan illa kidogo kwa hivyo kuna riwaya ambayo inaonyesha mtume alifunga Shaaban kamili na kuna riwaya ambayo kwamba inaonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga akifunga Shaaban baadhi ya Shaaban. Na hiyo kafanya maulama wakhtalifiana katika hiyo katika hiyo masala. Kuna wale waliochukua kuwa hiyo ilikuwa inaambatana mara kwa mara. Wakati mwingine mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga Shaaban mwaka mwingine kamili mara wakati mwingine alikuwa akifunga baadhi ya Shaaban na katika hiyo rai pia Ibn Baza katika fatawa yake inapatikana ameaidi kauli kuwa mwaka mwingine mtume alikuwa akifunga Shaabani kamili mwaka mwingine alikuwa akifunga Shaabani baadhi na kuna kauli nyingine ambayo kwamba baadhi ya ulama wengi wameichukua kuwa maana hiyo hadithi haina taarudhu baina yake bali ina mafuhumu katika lugha ya Kiarabu katika hizo riwaya ambaye unapofanya jambo kwa wingi sana ni kama inahesabika yote kwa mtume Muhammad sallallahu alikuwa akifunga yani siku nyingi sana katika Shaaban alikuwa akifunga ikakawa katika lugha ni kama yote amesema amepokea katika baadhi ya watu ya lugha katika lugha ya Kiarabu kuwa unapofanya aktharu shay'in inajulikana kuwa umefanya kaanna fa'alta kulla eh, umeifanya umeifanya kamili kwa hivyo ndio katoka ikhtilafu katika hiyo kuwa je Rasul sallallahu amefunga Shaaban yote au hajafunga Shaaban kamili kuna riwaya mbili tofauti ambayo kwamba iko kwangu na baadhi labda kuna riwayati zaidi ya hapo na riwaya kuna, kuna na, na riwaya saha zingine ambayo kwamba kama riwaya ambayo kwamba inaonyesha kuwa alikuwa amefunga Shaabani kamili amesahisha ameshahiha ameshahisha Imam Sheikh Al-Albani katika sahiha Abi Daud kwa hivyo ndio dhahiri hizo riwaya na baadhi ya ulama ambao wameshika ilikuwa maana hii hadithi kujaribu kuunganisha kuwa alikuwa akifunga mwaka mwingine kamili mwaka mwingine akifunga baadhi na wale ambao kwamba wameshikana kilugha wamesema mwaka mwaka rasul eh, na rasul sallallahu alikuwa akifunga kwa wingi Shaabani ndio kachukua lafzi ya Shaabani kuwa alikuwa akifunga akifunga ikatajwa kama nilikuwa kifunga siku zote nilikuwa nipea, nilikuwa nataka tutanabuhi katika hiyo sababu kuna riwayati na, na shekha anasema baadhi ya masail ambayo kwamba ameona ina ikhtilafu na zingine ambazo si si awachana nayo akashikana na hizo na yeye kuleta hii hadithi hapo ya Aisha ambayo kwamba hapo kasdi yake ilikuwa ni kutaka kuonesha kuwa je hiyo hadithi ina taarudhu na kauli ya mtume Muhammad SAW musikadimishe Shaaban kwa siku moja ama siku mbili akaonesha daya taarudh liana rasul sallam alikuwa ada yake alikuwa kifunga Shaaban kwa hivyo mtu ambaye alikuwa na ada yake anaendelea na saumu yake wallahu aalam tunaendelea na hadithi ya leo naye ni hadithi ya tatu katika mlango wa nia fi siyam safha ya 23 hadithi ambayo kwamba imepokelewa na bibi Hafsa na ni an Hafsata ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه ابو داود والترمذي والنسائي والنسائي والنسائي وغيرهم وهو حديث صحيح na akasema wa maana lam yujmi ay man lam ya'zim wa lam yanwi hiyo hadithi imesahihishiwa na wengi katika maulama vile ametaja katika katika takhriji kule katika hiyo hadithi na hii ni hadithi sahihi kuwa Hafsa ummul mu'minin anapokea kwa, kwa anapokea kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man lam yujmi'u siyama lam yujmi maana lam ya'zim au lam yanwi na tutajua ni aina gani ataka mtu ananuia yule ambaye kwamba hata nuia kabla alfajiri kufunga mwezi wa kufunga kufunga saum sababu hapa imekuja katika mlango wa itlaq ijataja saumu gani ambaye kwamba kwamba baadaye tutakuja kubainisha lakini imekuja man lam yujmi siyama qabla alfajiri fala siyama lahu lakini aslan sio itlaq lianna man lam yujmi siyama imekuja alna al lilataahud inaonyesha ni saumu ramadhan kuwa ambaye kwamba hataweka nia katika saumu yake ya ya ramadhani kabla alfajr fala siyama lahu basi ana saum المؤلف رحمه الله anasema alhadithu dalilun ala anna siyama la budda lahu min niyya sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi Afsa anasema yule ambaye kwamba hata nuia hata azimia kuwa atafunga kabla alfajiri kutokea basi ana saum manake saumu yake haikubaliki ndio muallif rahimahullah anasema hiyo hadithi ni dalili kuwa hakika siyamu la budda lahu minan niyya siyamu la budda ipatikane nini niyya kasairi ibadat kama ibada zote lazima ipatikane nini ipatikane niyya wa hadha amrun mujma'un alayhi ni amri ambayo kwamba maulama wote wamewafikiana na kuna dalili juu ya hayo kuwa lazima ibada yote unayofanya na miongoni yake saum lazima huweke nini nia يقول مؤلف انا سمع رحمه الله قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بالنية anapokea kauli ya eh, ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema kuwa maulama wote wamewafikiana ai ajma kuwa ibada yote ambayo kwamba inakusudiwa kwa nafsi yake kama swala na siyam na haji haiwezi kuswihi hiyo ibada lazima ipatikane nia kwa sababu kuna alizungumzia katika aliyopokea kale maneno yake wakati ambayo Sheikh Islam alikuwa akisherehesha sharh katika hadithi ya innamal a'malu binniyat anasema lianna siyama tarkun mukhtassun bizamanin maalum siyam unawacha kitu mahsusa ambayo kwamba kwako iko halali katika zama maalum walianna al-imsaka kad yakunu limanfaati badaniya fahtaja siyamu ila niyya kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kuamua amefunga lakini manufaa yake sio nini manufaa ya ah, kufata ah, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni manufaa ya nini ya kiibada labda daktari amekwambia kama kuna riwaya ambayo kwamba sio sahihi inasema sumu tasihu kama hiyo riwaya hakika hiyo riwaya sio sahihi lakini inaambatana na na na na, na, na, na ki, ki, kisiha kuwa mtu asipokula anapata siha yani hiyo kufunga unapata siha lakini hiyo riwaya sio sahihi kwa hivyo anasema kuna mtu anaweza kuwa amefunga labda daktari amemwambia usifunge sababu ya nini sababu ya manufaa ya kisiha kwa hivyo inambata, inatakana apatikane ipatikane nia kuwa hiyo ibada yake tofauti na yule ambaye kwamba anafunga bila bila nia qala Allah ta'ala wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad hiyo ni katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul bayina kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaamrisha illa waabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wameikhlas fanya ikhlas katika nini katika dini yao na katika ibada yao maana ibada yao waifanye kuwa wana azma na wana nia katika hiyo hiyo inathibitisha kuwa ibada yote unapofanya ukuwe umeweka nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala au unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala وقال النبي صلى الله عليه وسلم katika hadithi معروف الحديث المشهور او حديث المتواتر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى hadithi ambayo kwamba ambayo imepokewa katika kwa Bukhari na Muslim kuwa hakika jambo lolote binadamu anapolifanya au Muislamu anapokulifanya jambo lolote lazima inaambatana na nia manake innamal a'mal ay eh, taqsirul a'mal la takunu a'mal illa bimadha bithubutu niyya amali yako jambo lolote unaofanya lazima ipatikane nia wa innama likulli mri'in maanawa na kila mtu analipwa na nia yake alipo vile alivyonuia kwa hivyo hiyo inathibitisha kuwa ibada yote ukifanya lazima ibada yako ipatikane nia ndio kubainisha kuwa unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na nia tutaifa, tutaweka vipi sababu tunakuta baadhi ya masajid wengine baada ya tarawih wanafanya talqini kwa watu na waitu saum kadha kadha ama wengine wameandika kwenye vitabu nia lazima utaje hivi na hivyo muallif rahimahullah anatuambia niyatu mahalluha alqalb na hiyo sahihi nia inakuwa kwenye moyo nia ibada yote inakuwa kwenye moyo wako faman khatara bibali annahu sa'im ghadan faqad nawa mtu ambaye kwamba katika nafsi yake ameshaingiza katika nafsi yake kuwa kesho atafunga ameazimia katika nafsi yake basi ameshanuia ameshanuia na hii hadithi ambayo kwamba tumeisoma kwanza wa inna likulli mri'in maana ilikuwa kuna sababu wa baadhi ya muslimuna alipokuwa wanafanya hijra wakielekea katika nini wakielekea sababu hijra katika kutoka maka kuelekea Madina kuna wengine katika moyo wao ilikuwa nia yao sio hiyo nia yake ilikuwa kwa sababu ya imra'atun yankihuha anaweka nia kwa sababu nyingine kwa hivyo kabainisha kuwa nia mahali yake ni qalb asli watasihu niyatu yaqul muallif rahimahullah الله niyatu fi ayi juz'in min ajza'i al الليل nia inakuwa sahihi wakati wote katika wakati wa usiku na nia lazima unaazimia kwa nini kwa moyo wako wa min dalail niyati na katika dalili ya nia qiyamu mfano e, katika dalili za kuwa kuwa kuwa hiyo nia kama e, eh, watasahih nia fi ayi juz'in min ajza'i al-layl liqawli ta'ala qabla al-fajr yani nia yako uweke kabla al-fajr yani waazimie nia yako kabla al-fajr kwa hivyo naazimia wakati wote katika usiku unaweza kuweka nia na kaazimia kuwa utafunga kesho naam wa min dalaili an-niyatu qiyamu as-sa'imi lis-sahur mfano mtu anapoamka usiku kula dako hiyo ni dalili ya kuwa ameazimia kufunga au kujiandaa mambo ya kufunga wa in lam yakuma amejiandaa kuwa kesho yake atafunga lakini hajaamka ameazimia katika moyo wake kwa hivyo nia inakuwa ni hadhira inakuwa kwenye nini kwenye moyo wa qa'imatu lada kulli muslim ambaye kwamba ameshaenea kaida yake anafunga ambaye mutada ada yake anafunga anaazimia katika moyo wake watabiyatu niyya qabla tulu al-fajr makhsus bi siyam al-fariida hapo ni masala nyingine al-muallif anatuletea kwa sababu rasul sallallahu alaihi wasallam anasema man lam man lam yujmi' siyama qabla al-fajr yule ambaye kwamba hata azimia nia kabla ya fajiri na je yule ambaye kwamba atazimia nia mchana al-fajr hukumu yake itakuwaaje kwa sababu anasema tabiyatu niyya ambaye kwamba amekuwa hapo ni maksusu bisiyami alfaridha ni saumu ya fardhi saumu ambayo kwamba ni lazima katika kauli ala ahadi alqaulain kuna riwaya mbili kuna wale ambayo kwamba anaona inaingia saumu ya faridha na saumu ya sunna lakini alqaulu sahih ni katika fardhi ni katika saumu ya faridha ndio unazimia nia kabla ya fajr لقول عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا qala fa inni idhan saimun katika hadithi ambayo kwamba imepokewa na Muslim ya Aisha anasema wakati mmoja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuijia alimuijia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akauliza hal indakum shay'un je mna kitu chochote chakula fakulna tukawaambia la qala fa inni idhan sa'im basi mimi nimefunga na hiyo hiyo ilikuwa ni kifunga cha nini cha sunna kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna kauli mbili kuna kauli kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hiyo alikuwa jaazimia kufunga basi akaazimia nia kufunga naye ilikuwa ni saumu ya sunna basi wakasema makhsusu nia inakuwa nini nia ya kabla alfajiri ni nia ya faridha kwa sababu mtume sallam alinuia nini alinuia alinuia saumu ya sunna wakati mchana umeshaingia yani baada ya alfajiri kwa katika kauli mbili fadalla talabuhu lilakli ala annahu lam yakun nawa siyama kabla dhalika inaonesha kuwa hakufunga hakuwa amenuia kabla hiyo wadalla qawluhu fa inni idhan sa'im ala ibtida'i niyya minan nahar na kabainisha kuwa yeye aliposema inni sa'im kuwa nia yake ameanzisha katika nini katikati ya nini katikati ya ramadhani eh katikati ya mchana wa hiyo siku sio saumu ya ramadhani saumu ya sunna katika mchana kwa hivyo katika hiyo kaulu kauli katika hiyo hadithi kuambatana na ile hadithi ya kuonesha kuwa ile hadithi kuunganisha lam lam yajma'u siyama qabla al-fajr fala siyama fala fala sawma lahu au kama qala sallallahu alayhi wasallam kuwa hiyo hadi, hiyo hadithi inabainisha kuwa ni saumu ya faridha ama saumu ya sunna unaweza kuweka nia yake hata mchana unaweza kuweka nia yake hata mchana wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi alimkujia bi Aisha akataka cha kukula Aisha akasema hatuna hatuna chochote wakati huu akasema basi nimenuia kufanya nini kufunga hiyo ni katika rai ya kaul ambaye kwamba muallif rahimahullah anaona ndio sahihi ndio akrab ila sawab na wengi sana katika hiyo kaul kwa kuwa mtume Muhammad sallam alinuia mchana hiyo inabainisha kuwa alinuia na imethibitia hiyo fi'lu sahaba walikuwa kifanya hivi kama Abi Huraira walikuwa katika wameenda katika kaul Ibn Abbas Hudhaifa ibn Yaman wa Abi Talha wa Abi Darda yani baadhi ya sahaba wote walikuwa katika hiyo rai kuwa eh, kuwa ni nia inakusudia nia kabla alfajiri nia saum anatuletea eh, kauli ya Sheikh eh, Sheikh Ibn Taymiyyah anasema يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما النفل فيجزئ بالنية من النهار كما دل عليه قول إني إذا صائم ابن تيمية anasema ama sunna saumu ya sunna unaweza kuweka nia mchana kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idhan inni inni saim Naam sababu ibada ya faridha na ibada ya ya, ya sunna iko iko tofauti na inakhtalifiana kwa hivyo anaweza kusema watatawu au sa'u min alfard sababu tatawu hukumu ya sunna iko au sa'u min alfard kwa hivyo nia hii nia ambayo imekusudia kabla alfajiri ni nia ya faridha lakini nia somo yote ya sunna unaweza kuweka baada ya fajr kwa hivyo muallif anasema faidha nawa siyama nafli minan nahari sahha dhalika mtu ambaye kwamba anataka kuweka nia ya kufunga sunna yote wakati wa mchana labda imefika sana akasema leo nimeazimia kufunga labda nimeazimia kufunga يوم الاثنين au alhamis inasihi lakin la yuhkam lahu bisiyam ash-shar'i al-muthab alayhi illa min man waqata an-niyya lakini hai hahesabiwi kuwa amefunga kufunga kisheria vile inavyotakana illa min waqti nia afwan laysa ma waqti nia min waqti nia wakati ambaye ameweka nia sababu kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 4 ndio kanuia basi asipoweka nia ndio anaanza kui kisheria imehesabiwa amefunga lakini kabla hapo haisabi lakini ni jaiz inajuzu kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi imepokea amefanya hivyo lianna ma qablahu lam yujad fihi qasd alqurbah sababu kabla ya hapo haikuwa imepatikana nini kuwa ame ameazimia taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala kumfanyia ibada Allah subhanahu wa ta'ala na kuna rai nyingine ambayo kwamba tofauti na hiyo kuwa inaona inasema kuwa nia ya faridha kabla alfajr eh, nia faridha na nia ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya siyam yani ya saumu yote ya sunna yote unaweka kabla kabla nini eh, kabla nini kabla alfajr sababu anasema mtume Muhammad SAW alaihi aliposema fa inni idhan saim inaweza kuwa kabla hapa alikuwa ameshafunga ni kama alikuwa anasema kuwa ah, kama hakuna chochote basi mimi nilikuwa nimenuia tangu kitambo nimefunga lakini hiyo kaulu ambayo kwamba arjahu ni yeye alikuwa hajafunga kwa baada ya hapo ndio akanuia nini akanuia kufunga wallahu alam kwa hivyo hiyo ni katika masala ya nia na nia ni katika azimio katika masala katika nia katika ibada ni ibada yote unayofanya ni nia nia ni jambo muhimu sana na unapovunja nia katika ibada basi nia yako ibada yako hayaswihi kama kuna swali liliulizwa kuwa mtu ambaye kwamba akikuwa maazimia kuwa ata, atafunga nia kisha mchana wake akaazimia anaf, anafungua anafungua nini anafungua hiyo saum lakini akafungua hakufungua tena akasema ah yani alikuwa ameona ana udhaifu dhaifu lana akasema mimi nimeona saumu imenizidi mimi na hiyo nia ni, na, nafanya nini na navunja na, na hiyo nia akashavunja akavunja nia asili akavunja nia anaenda kula tena baadaye akasema acha tu niendelee je hukumu yao mtu ni kuna kauli mbili katika ulama kuna wale ambayo kwamba kauli karibu zaidi wanasema kuwa huyo ibada yake imevunjika sababu abtalahu bi bikhuruja nia sababu ibada inma al a'malu binniyat amali yote nasihi aisihi la kwa nia na kuna kauli ya pili ambayo kwamba inaona hukumu ya saum hajaingia katika hukumu ya kuvuja saumu sababu hajaingia katika nini katika muftiratu as-saum yani hajaingia katika kitu ambayo kwamba inavunja saum kwa hivyo ibtalu nia kauli ambayo kwa kwamba akrabu kuwa yeye akishavunja akishakoa akishavunja nani akishavunja akishaweka azimia kuwa ameharibu amevunja nia amevunja saumu anaenda kuvunja saumu na kuvunja saumu ameshavunja nini abtala amalahu kwa hivyo hajafunga na je atakula la asikule kwa sababu kikula tena ndio mbaya zaidi ambaye hadithi nyingine itatukujia kuwa yule ambaye kwamba atakaye yani kuonesha madhambi ya wale mtu wale ambaye kwamba wanafuturu kukusudia katika mchana wa mwezi mwezi e, mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani akakusudia akakula kuna adhabu fulani ambayo kwamba itawapata katika hadithi itakokuja mtume Muhammad SAW alipo alipoona kwenye kwenye kwenye kwenye nani kwenye kwenye kwenye kwenye alipoota kuwa kuna watu ambao kwamba walikuwa wamefungwa juu waki miguu iko juu katika moto wanaadhibiwa vichwa viko chini na wanakatwa na nani damu inatoka kwenye pande la mashavu zao Mtume Muhammad SAW akauliza ni hao watu, watu nini mewapata ni hao ambao kwamba walikuwa kivunja saumu yao mchana wa Ramadhani bila nini bila kukusudia e, bila bila bila udhuri na pia kuna kwa mtu ambaye kwamba atavunja saumu mchana wa Ramadhani bila udhuru hukumu yake ni nini je yeye atakuwa atalipa huyo siku kama atalipa kuna kauli mbili katika ulama wengine kauli ya kwanza kuwa lazima ye toba sababu huyo amekosea intahaka hurma ta ramadhan amevunja heshima ya ramadhani ambayo kwamba inatakana afunge kwa hivyo huyu mtu alei toba na kuna wengine akasema alei toba tu nini wal qada yeye afanye nini alipe hiyo siku lakini bara'atu min adh-dhimma yani ile atoke katika hiyo hiyo bara'a yani nafsi yake iepukane na nini kuwa yeye akufunge hiyo siku kwa hivyo afunge hiyo nini afunge hiyo siku kwa hivyo kuna kauli mbili ni tauba lakini muhimu kwake atoe toba sababu hiyo ni madhambi makubwa sana kwa mtu ambaye kwamba e, atakayevunja somo bila udhuri katika mchana wa Ramadhani na pia tukibadilisha nia vile tumezungumzia mwanzo tunaharibu ibada kila ibada lazima iwe na nia wallahu alam na katika hadithi nyingine حديث يا يا فضائل فضائل الصيام tutachagua tutarudia hii hadithi ya fadhail al-siyam tuangalia katika fasul rabi hadithi ya صفحه ya 38 صفحه ya 38 tuangalie hiyo hadithi ambayo kwamba ni katika fasul rabi abrazu sha'ir ta'budiyya fi ramadhan yani sha'ir ambayo kwamba ta'budiyya fi ramadhan katika miongoni mwa shi'ar yani utukufu au alama ambayo kwamba yani vitu ambayo kwamba ibadatu ambayo kwamba ziko dhahiri ambayo kwamba mtu anataka anafanye zaidi katika nini katika Ramadhani ambayo ibada ambayo kwamba kawaida katika siku zingine hatupate isipokuwa katika Ramadhani tutaangalia hiyo naye tuna hadithu la awal fi qiyam ramadhana tuna hadithi ya kwanza katika qiyamu ramadhana katika safu ya 38 wa an abi hurairah radhiyallahu anha qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi alhadith rawahu al-bukhari wa muslim hadithi inapokelewa na sahabiyu Bukhari eh, sahabiyu eh, Abu Huraira radhi ya Mwenyezi Mungu muendea anasema kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man qama man qama ramadhana imanan wa ihtisaban yule atakaye simama ramadhani imanan kwa imani kwa yaqini kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala akasam akaswali swala ya qiyam wahtisaban na natarajia ujura kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi basi atasamehewa madhambi zake zilizotanguliwa yani madhambi zake zilizotangulia atasamehewa na aktharul ulama bal julluhum kuwa madhambi ambayo yanakusudia hapa ni madhambi madogo madogo ama madhambi makubwa makubwa yanahitaji nini yanahitaji tauba Al-Muallif rahimahullah anasema katika hiyo hadithi al-hadithu dalili ala fadhli qiyam Ramadhan hiyo dalili inaonyesha fadhila ya kusimama kuswali qiyamu katika siku ya Ramadhani kama salatu tarawih wa annahu min asbabi maghfirati dhunubi na kusimama katika kuswali qiyamu katika Ramadhani kama salatu tarawih ni katika sababu ya kusamehewa madhambi waman salla tarawih kama yambagi faqad qama ramadhan na atakayeswali sala tarawih vile inavyotakana basi atakuwa amefanya nini amekama amesimama hiyo amefata hiyo hadithi ambayo kwamba inasema man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atasamea madhambi yake ay annahu hala qiyamahu mu'minan billah amesimama kwa sababu ya kuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wa rasuli wa musaddiqan biwa'dillah na anaamini ahadi anasidikisha ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala wa bifadhili alqiyam na fadhila ya qiyam amejua fadhila yake ni nini atasamea madhambi yake wa adhim ajri inda Allah ta'ala na ujira yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala vile itakavyokuwa itakuwa kubwa wa ihtisaban eh ihtisaban muhtasiba thawaba inda Allah ta'ala anatarajia kuwa thawabu atapata kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na hiyo la biqasdin akhar min riya'i wa nahwi afanye hivyo kwa sababu ya kuonyesha watu kwa nini anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo atakayefanya hivyo basi atapata hiyo fadhila taban salatu tarawih kuna akwali katika ulama je tutaita salatu tarawih wengine wanasema aslan ni ito qiyam sababu inaitwa qiyamu qiyamul layl ama tarawih iliitwa tarawih sababu ya kuwa kulikuwa kuna swali wanaswali kuna ile raha raha baina hiyo sala kisha walikuwa na raha basi kawa nini ikaitwa salatu tarawih lakini asl hiyo ni katika salatu qiyamul layl muallif anatuletea hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuraghibu qiyama Ramadhani min ghairi an ya'murahum bi'azima. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya targhib, anaambia watu yani muswali qiyamul layli, muswali salatul qiyamul layli bila ya kuamurisha kwa dini kwa azima. Yani isiyo hajawaambia kama ni jambo ya, ya, ya, lazima, lakini alikuwa akuyahimiza sana waswali qiyamul layli. Thumma yaqulu man qama ramadhana imana ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hii hadithi ambayo kwamba imepokelewa na imamu muslim kwa mtume alikuwa kihimiza tuswali qiyamul layl tukiswali tukiswali qiyamul layl yana alikuwa kihimiza watu waswali qiyam qiyam ramadhan bila kuamrisha nini kama itakuwa ni azima akasema atakayesimama hiyo siku basi Allah subhanahu ameamini Allah subhanahu wa ta'ala na ametarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala atafanya nini atasamehewa madhambi yake فعلى المسلم اذا فجوا يا مسلم ان يحرص على صلاه التراويح مع الامام ولا يفرط في شيء منها مؤلف رحمه الله anasema inampasa muislamu inampasa muislamu ajihimize kwa kuswali salatu tarawih pamoja na imam bila ya kupunguza chochote swali na imam wala yansarifu kabla imami wala hasitoke kabla imam hajatoka swali na imam mpaka uhakikishe imamu wa nini amekamilisha swala yake ili upate hiyo fadhila walau zada ala ihda asharata au thalatha asharata hata imamu akikuwa atazidisha e, raka moja au thalatha raka au ameswali raka tatu liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam kwa sababu gani muallif anasema hivi kwa kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla ule ambaye kwamba atakaa na imam ataswali na imam mpaka imam hamalize swala basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia ni kama amesimama usiku mzima ni kama amesimama katika usiku mzima na hadithi inapo, ni sahihi imepokelewa na imam Abu Dawud Sunan Abu Dawud Tirmidhi na sahihi na Ibn Majah na Tirmidhi anasema ni hadithi hasan sahihi Naam yule atakaye huyu atakayesimama na imam mpaka imamu amalize swala yake basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia ni kama amesimama usiku mzima. Kwa hivyo ndio sababu hiyo ni bora zaidi kwa wako na kiswali na imam, swali na imamu mpaka amalize ili upate fadhila. Wama hiya illa layali ma'duda. Muallif anasema wama hiya illa layali ma'duda sio isipokuwa ni us, usiku chache tu. Yaghtanimu hal aqil qabla fawati. Mwenye akili anaivuna kabla ya hiyo wakati. Qala Abu Daud qila li ahmad abu daud anapokea katika baadhi masaili ambayo kwamba inajulikana na ahmad li ahmad wa ana asma na mimi nasikia yuakhiru alqiyama mtu vipi hukumu ya mtu ambaye kwamba acheleweshe qiyamu llaili aiswali kwa usiku kule yani tarawih tarawih si swali wakati ambao tunaswali bali aswali ila akhiri llaili unasemaje hivi imamu ahmad qala la sisemi siwezi simwambie acheleweshe paka paka usiku wa manane sunnatul muslimina ahabbu ilayya kuswali pamoja na waislamu katika wakati wake ni bora sana kwangu wa idha raghiba al-insanu an yusalli ma kutiba lahu waqta as-sahr najia hukum umeswali na imamu salatu tarawih na umeambia fadhila ya kuswali na imamu salatu tarawih mpaka imamu afanye nini amalize salatu tarawih na ataswali salatu al-witr ndio tupate fadhila ya qiyamul layl sasa je ukitaka kusimama usiku sasa ukitaka kusimama usiku hukumu yako itakuwaje sababu katika utaswali tena uta, yani hukumu yako itavipi utakuruhusu uswali ama usiswali anasema wa idha raghiba al-insan an yusalli ma kutiba lahu waqta as-sahri fa innahu la yutir fi akhir salati maratan ukhra asiswali witri mara nyingine kwa sababu gani imepokewa katika hadithi Talaq ibn Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la witrani fi layla katika hadithi sahihi kuwa hakuna kuswali witri mbili kwa usiku moja kwa hivyo ni wewe umeswali swala na imam unataka hii fadhila ya al layl ukaswali na imam mkamaliza swala ukamaliza witr na ukaazimia kutaka kuswali usiku sababu inaruhusiwa inaruhusiwa kwa kuna kauli kwa sababu kwa baadhi ya ulama ambayo wamethibitisha kuwa kwa ile hadithi ambayo mtume Muhammad SAW anasema salatu al-layl mathna mathna unaweza kuiswali baada imam kwa hivyo hukumu ya wewe mtu akiswali atafanya nini akasema ataswali hizo swala swala ataziswali hizo swala ataziswali hizo swala ambazo anataka kuziswali usiku lakini hasiswali witri nyingine lianna rasul sallallahu alayhi wasallam la witrani fi layla taban kuna baadhi ya fatawa baadhi ya oh, baadhi ya ulama waliuliza kuhusu hiyo kuna wengine wali katika ijtihad wamesema yeye atafanya nini yanqudhu dhalika yanqudhu dhalika madha yanqudhu dhalika nini witri ataivunja witri kwa kuswali nini kuongeza raka moja hiyo sasa sio witri kisha ndio aje swali witri lakini hebu tuangalie kauli ya almuallif anasema nini na inakana ni akrabu na iko wazi zaidi amesema wama hadithi ibn Umar radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala sababu kuna ishkali nyingine inakuja ndio asiswali witri si ameswali na imam sasa usiku akataka kuswali akaswali aswali sababu hakuna haruhusu aswali witri mbili witri nyingine hakuna witri mbili lakini mnasemaje kuhusu hadithi ibn Umar radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala ij'alu akhira salatikum bil-layli witra muweke swala yenu ya mwisho mnaposwali ni nini iwe ni witri mswali swala ya mwisho ikiwa ni nini jalieni swala yenu ya mwisho ikiwa ni witri taban ni hadithi sahih hadithi ambayo kwamba inapatikana katika Bukhari wa Muslim tutafanyaje muallif anasema fa huwa mahmulu ala man salla fi akhir al-layl wa lam yutir fi awwalihi hii hadithi inachukuliwa kwa mtu ambaye kwamba anaswali swala ya qiyamul layl katika yule usiku wa manane na hakuswali katika mwanzo wake. Kwa hivyo ndio hata akiswali akiswali basi mwisho wa wake nini? Aswali witri. Ilam yutir fi awwalihi Wal amru fihi kadhalika mahmulu ala nadbi. Kwanza mahmulun kwa yule mtu ambaye kwamba hakuswali mapema ameswali mwisho. Anaposwali usiku wa manane kisha mwisho ndio witri. Hiyo ina hadithi mahmulu kwa huyo mtu tena mahmulun katika amru ambayo kwamba iko katika hiyo hadithi ala nadib wa laysa ala ijab amru ni ala nadib wala sio lazima ij'alu akhir salatikum bil-layli witra sababu dhahiru al-hadithi ni amr wal-amru yaqtadi al-wujub si ndio amru ikitoka ala qawli al-jumhur yukhadha ala al-wujub illa ipatikane dalili ambayo kwamba sayusrif itatoa katika wajibi ipeleka katika nini katika mandubu au karaha au mengineyo lakini dhahiri ya hadithi imekuja amru alwujub muallif anasema dhahiri ya hadithi sio ujub kivipi la ujub akasema fala yalzam khatma salati al-akhir al-layl biwitr bidalili anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla ba'da witrihi fi akhir al inapokea kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuna baadhi ya witri yake aliswali eh, eh, khatama salata akhir al-layl bilwitr bidalili anna nabiy sallallahu alayhi wasallam salla ba'da witri fi akhir al-layl baada mtume aliposwali witri kisha usiku akaswali kwa hivyo akasema hii hadithi ambayo kwamba inapokea hii hadithi inaonesha kuwa al-amru ambayo kwamba inapatikana katika hii hadithi laysa lilujubu bali wa min babin nadbi. Ni babin nadbi ni bora zaidi uweke witri mwisho lakini sio lazima sio katika amra la ujubi kuwa weke witri mwisho muallif rahimahullah anatuambia qala abu daud qultu li anasema nilimuuliza imam ahmad katika, katika baadhi masaili ambayo kwamba alikuwa akiuliza imam ahmad yanqudhu alwitra sababu kuna baadhi ya ulama anasema yanqudhu alwitr tayeb ushaswali witri na imam umetaka hiyo fadhila je sasa usiku unataka kuswali utafanya nini yanqudhu witra atavunja hiyo witri aswali nini e, kisha jaendelea na aweke ile afuate ile hadithi kuwa witri mwisho qala la akasema abu imam ahmad la قال ابو داود سمعت احمد يقول في من اوتر في اول الليل ثم قام يصلي qala yusalli rak'atayn qila walaysa alayhi witr ataswali raka mbili ama ataswali ataendelea swala yake na atakawa na witri qala wasami'tu su'ila amman awtara yusalli ba'daha mathna je mtu akiswali akishafanya witri na imam imam ameswali witri unaruhusiwa kuswali kuswali baada yake sunna yani kufuata ile hadithi salatu layli mathna mathna aswali qala na'am walakin yakunu ba'da alwitri dhaj'a lakini ni bora afanye nini akisha swali na imamu alale kidogo kisha aje amke nini amke ya swali ya salatu laili mathna mathna kwa hiyo masaa ile ambayo tumeiona hapo sababu kuna masaa ile ambayo kwamba je kuna hadithi ambayo kwamba imepokelewa kwa imamu eh, kwa, kwa Aisha radhiallahu anha alikuwa anamuona amesema sijawahi kumuona Rasul sallam ameswali zaidi ya raka ngapi 10 na 11 si ndio si kuona na baadhi ya ulama wakachukua hiyo hiyo ndio kiamu layli tunaswali hivi na pia mtume Muhammad SAW ingawa katika ile katika ile mwanzo ya mtume Muhammad SAW alaihi mara ya kwanza aliposwali na wao salatu tarawih kiamu layli kisha mara ya pili akakuja kuswali na wao riwaya inasema mara ya tatu hakukuja hakukuja mara ya tatu ama aliswali wao mara tatu kisha walipokusanyika kesho yake mtume akawaambia niliogopa niliogopea msije mkalazimishwa nini mkalazimishwa hiyo nini hiyo swala ikakaa nini ni wajibu kwenu kisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuswali akuswali na nini akuswali na akuswali na wao nini kwa jamaa qiyamul layl naam kwa baadhi ya ulama wamechukua afdalu swala yani katika hiyo kuswali je haifai kuswali zaidi ya nini zaidi ya hiyo hiyo swala ambayo kwamba yani wamechukua zaidi ya hiyo swala ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameswali sababu alikuwa azidishi zaidi ya nini zaidi ya raka moja na kuna kauli baadhi wakasema unaweza kuswali na imam nne kisha baadaye kiamu leili ukaswali nne kwa sababu nini tujaribu ku kuamiliana na hadithi ya Aisha mtume alikuwa swali nini alimuona mtume hakuzidi zaidi ya raka moja lakini wengi katika jamhuri ulama wamesema kuwa la manya bali ni afdal ni bora wewe kuswali hiyo swala ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameswali raka nane na witri unaongeza juu yake kama tatu kumi na moja ni bora zaidi ni bora lakini haimaanishi kuwa kuswali salatu witri eh, kuswali salatu eh, tarawih zaidi ya raka hizo haifai ina, ina ina, inaweza uswali sababu hiyo yani unaweza kuswali swala yani unaweza kuswali swala zaidi ya nini zaidi ya hiyo kwa sababu kwamba anathibitisha kuwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema salatu layli matna matna swala ya usiku ni nini ni unaswali mbili mbili mbili ukiogopa ukiokopa fajiri una au autara na ametupokea hadithi moja pia e, ametuletea hadithi ya muallifu anasema kwanza kabla yao inafaa imam katika salatu tarawih angalie hali ya nini hali ya wale ambao kwamba wenye kuswali angalie hali yao asirefishe zaidi ya kuumiza ama ya kufukuza bali aswali vile inavyotakana naam kisha kuna hadithi ambayo amepokea kuwa inatoka kwa Sa'ib ibn Yazid kuwa anasema وعمر بن الخطاب أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري داري أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة هو وصلي نواته ركعة كم نماغبي نموجة قال وقد كان القارئ يقرأ بمئتين قارئ alikuwa akisoma yana kwa kisoma aya mpaka 200 yana kwa kisoma zaidi hata naatamid ala asii mpaka tunajiegemea kwa nini kwa kwa miti min tuli qiyam kwa urefu hiyo wama kunna namsarifu illa fi furu'i alfajr naam hiyo hiyo tukiona hiyo hadithi inatubainishia ambayo muallif ameleta kuwa Umar pia ameamurisha vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamrisha kusali raka 10 na ngapi e, raka 11 pamoja na witr je hiyo raka 20 imetoka wapi hiyo raka 20 ambayo kwamba tunaswali imetoka ime, wapi kuna baadhi ya akwali ambaye tunapokea kwa hiyo mpokezi ambaye kwamba Asaib bin Yazid katika wale ambaye kwamba amehudumikia katika katika nani yake katika katika katika mas, katika kuhusu hiyo je Umar radhiallahu anhu aliswali raka 11 peke yake kufatana na hii hadithi ama aliamurisha watu waswali raka 20 ama aliamurisha ngapi kwa ukweli amepokea anasema kwanza kwa Sa'ib bin Yazid kuna riwaya nne ambayo imepokewa kuna riwaya ambayo imepokewa kwake kuwa Umar aliamrisha kusali raka kumi moja vile tunaiona hapo na kuna riwayati zingine ambayo kwamba imeamrisha anasema kuwa alipokea kwake kuwa Umar Umar kama riwaya ambayo kwamba inasema anna qala kana anna Umar radiyallahu anhu jamaa an-nasa fi ramadhana على عبي بن كعب وعلى تميم الداري على 11 على 21 ركعه كنا روايه هي yakrauna ب 200 وينصرفون عند فروع الفجر هي روايه riwaya inaonyesha kuwa Umar aliamrisha kuwa iswaliwe raka 20 na ngapi 21 na hiyo riwaya ambayo kwamba imepokelewa na jamaa min arwa na miongoni mwao kuna wale ambao wametaja 20 raka kuna wale wametaja 20 raka kuna wengine wametaja 23 raka amewataja wengi hapa ambao kwamba sidhani kama itakuwa ni tuna wakati wa kuzitaja hiyo hizo au riwayat na kuna riwaya nyingine ambayo kwamba inapatikana kwa Yazid bin Hafsa ambaye ameipokea katika Musnad pia katika hii riwaya na kuna riwaya ambayo kwamba yani kuna riwaya zingine ambayo kwamba wamepokea baadhi ya ma, baadhi ya mariwaya kuwa mtume Umar radhiallahu anhu aliamrisha raka 20 20 lakini baadhi ya riwaya ambayo kwamba imekuwa nakd kuwa ilikuwa ni nini ilikuwa huyo mpokezi haku hakukuwa zama za Umar ila lam yakun zama Umar katika hiyo masala baadhi ya ulama wamejaribu kujumlisha hiyo kujumlisha hiyo hizo riwayat je ni hakika gani ambayo kwamba Umar aliamrisha wakasema asahi Umar radhiallahu anhu katika bidaya amr aliamrisha raka kumi na moja na urefu ulikuwa urefu zaidi yani watu walikuwa wakiswali wakiswali zaidi yani wakiswali yani wakiurefusha katika kwa kutoka kusoma tira lakini wakati ambayo kwamba ikakawa imekuwa mzito kwa watu akahafifisha tira akaamrisha waswali nini akasali akawaswali raka 20 akasema ni'mat bid'atu hadhi na neema bila hadhi sio bid'a ya kuzusha maana yake iftira ya ku wa ulama walifasiri kuwa ya kujumlisha watu pamoja kuswali kwa sababu gani nyuma ya imamu moja kwa hivyo haikuwa ni bid'a nyuma ya imamu mmoja wote wanaswali sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi yule ambaye kwamba ataswali nyuma ya imamu mpaka imamu amalize nini amalize swala atapata hiyo fadhila ya qiyamul layl kwa hivyo ameuisha ile kauli ya Rasulu sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo akasema kuwa katika hiyo inaonyesha kuwa katika mwanzo ilikuwa hivyo lakini watu walipokuwa wengi yani watu walipokuwa na dhaufika katika ile akaamrisha kupunguza qira kisha akafanya nini akaongeza ikaongeza 20 na riwaya ambayo kwamba imekuja 21 ama 23 hiyo ni katika witri ambayo kwamba iko juu yake kwa hivyo ilipatikana Umar katika riwaya ambayo kwamba Umar Umar pia aliamrisha kuwa nini watu e, ma, e, eh, kuwa iswaliwe raka 20 katika wakati wake na taban maulama pia wengine ambao amezungumzia akasema sababu pia mtume Muhammad sallallahu sallam ametimizia katika sunna ya ya kulafa rashidin ni miongoni mwake ni nani Umar e, bin Khattab kwa hivyo katika istiqra hiyo kama vile anavyosema Sheikh e, Suleiman Rahili katika masala alipouliza anasema wallahi hili swali tulifanyia bahthi alisema tulifanyia bahthi na tukapata hiyo tukapata kuwa nini kuwa afdhalu mtu kuswali raka moja vile mtume aliswali lakini la maana mtu kuswali raka 20 kwa sababu kwa ilipokea kwa nini kwa kwa Omar kuna riwaya ambayo kwa ilipokea kwa Omar aliswali raka 20 kwa hivyo wakasema kuwa mtu ukitaka ukiswali kwa imamu hata kama itakuwa raka 20 ni bora umalize ndio upate hiyo kiamu kiamu laili hiyo ni katika katika na pia kuna riwaya ambayo kwamba inapokea kwa ahlul madina walisali katika riwaya nasema 36 raka wakasema ni ahli amali ahli madina tunajua katika masala yuko katika imamu malik je wao wanachukua katika amali ahli madina walikuwa walipoona wakapunguza wakasema sisi tutafutie fadila tusali hizo raka zaidi lakini ni bora zaidi na afdhali kama ulama wanasema tusali 11 lakini laama ni kwa wale ambao ataswali 20 sababu zama za Umar aliswali hizo aliswali aliswali gani aliswali hizo raka 20 wallahu a'lam Naam. Na sababu hatuwezi ku, kuenda hii katika hiyo daura ya hadithi yote kwa pamoja tunajaribu kuangalia la hadithi ambayo kama ni dharura tuijue kwa sasa hivi kama tukipata nafasi kesho tena tuangalie zile zingine ambazo kama itakuwa ni dharura tuzijue ili masala inshallah kama tutaweza ku, kuijua zaidi hapo taban tunaingia katika safha ya sitini safha ya sitini fasl al-khamis katika ahkamu siyam fasl al-khamis katika ahkamu as-siyam hadithi ya kwanza hukmu ameleta unwani muallif rahimahullah hukmu man akala au shariba nasiyan hukumu man akala au shariba nasiyan hukumu ya mtu ambaye kwamba atakula au akakunywa hali ya kuwa nini amesahau hadithi yenyewe ni hadithi abi hurairata عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فليتم صومه فانما اطعمه الله wasaqahu rawahu البخاري ومسلم wa Muslim Hadithi ya Abu Huraira anapokea kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakayekula katika mchana wa Ramadhani hali ya kuwa amesahau au akanywa hali ya kuwa amesahau falyutimma saumahu akikumbuka alikuwa anafunga aendelee na saumu yake fa innama at'amahu Allahu wa saqahu kwani Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo amemlisha na kamnyosha asiseme basi nishakula basi hata kama umekula umeshiba kabisa na ukakumbuka ama ukakumbushwa endelea na saumu yake ikikuwa umesahau nasian sio amdan nasian hata ukifanya amdan Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bidhalika sababu hakuna jambo ambalo kama inafichika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hadithi hiyo muallif rahimahullah anasema alhadithu dalilun ala anna man akala aw shariban nasiyan fa sawmu sahihun la naqsa fihi dalili ya hii hadithi kuwa atakayekula ama akakunywa hali ya kuwa amesahau basi aendelee kufunga saumu yake itakuwa sahihi wala haina upungufu wala ithma ali wala ana madhambi idh la qasda fi dhalika wala irada kwa sababu hakukusudia kukula hakukusudia kula bal huwa rizqu saqahu Allah ile bali ni riziki Allah subhanahu wa ta'ala amemletea ametaka kumpa hiyo riziki walihadha adhafa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam it'ama wa saqahu ila Allah taala sababu hiyo ndio Ar-Rasul sallallahu anasema at'amahu Allah amefanya at'ama mudhafu ila nini ila Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ndio amem, amemlisha na amemnywesha kwa hivyo aendelee na imekuja katika baadhi ya riwaya muallif anasema fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilayni riziki ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemletea kwa hivyo aendelee kwa kwa hiyo na hiyo saumu yake wama yakunu mudhafa ila Allah ta'ala la yukhadhu alayhi al-abd na kama jambo ambayo kwamba imekuwa mudhafu imekuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia hivyo basi hata hukumiwa ndani yake mja kwa hayo anasema muallif sababu sabababa li'annahu inma yunha an fi'lihi لانه انما ين yunha an fi'lihi wala fa'lu التي laysat اختياريه la tadkhulu tahta taklif sababu mtu anazuia kufanya hivi kukula ile jambo kama ni jambo la la nani ikhtiyar wala af'alu lati laysa ikhtiyariya la tadkhulu tahta taklif na af'alu ambayo kwamba sio kwa uwezo wako kama huku laysa ikhtiyariya yani huku kwa umefanya mukhtar huku ifanya kwa kutaka kwa hivyo utaingia katika chini ya hukumu taklifu utakuwa katika mukallaf wa kupata dhambi sababu ukiingia katika taklifu maana yake ni mtu ambaye kwamba anapata madhambi sababu ukikula anta mukallaf mukallafu antasumu wewe umelazimishwa ufunge na ukikula basi utakuwa nini utakuwa ume E, ume, kwa kukusudia basi utakuwa mkalafu utapata madhambi wala farqa baina al-aql wash-shurb al-qalil wal-kathir al-umum al-hadith je amesema kuwa hakuna farqu baina ya mtu ambaye kwamba amekula kidogo au amekula nyingi kwa sababu gani kwa sababu hadithu am man man akala man ya, man inadulu man katika inda usulina lil umum man hapo lafzi imekuja am yoyote atakayekula na chochote atakayokula umeshiba kidogo ama nyingi kwa hivyo yoyote atakayokula na ahadi ya kuwa amefunga kingi ama kidogo kwa imekuja lafdhu lilumum kwa hivyo kingi na kingi, kidogo akiingiza sababu hadithi ni am katika kukula yote walaysa alayhi qada'u na hata alipa hiyo siku liana umira bil itimam sababu ameamrishwa nini akamilisha nini akamilisha hiyo nini kufunga wasummiya alladhi yutimmu sawman wasummiya alladhi yutimmu sawman ameitwa kwa ame, nini anakamilisha saumu yake kwa hivyo hata lipa hiyo fadalla ala annahu saimu hakika sababu akamilishe saumu yake ikaonesha kuwa amefunga kihakika kwa hivyo hata bidi ku hataweza kufungua saumu yake wasihatu saumi man akala au shariba nasiya wa kaunu la qadha alayhi amru mujma alayhi na hukumu ya kuwa aliyokula kwa kusahau ama amekunywa kwa kusahau hata lipa hiyo ni amru ajma alayhi ulama maulama wote wamefikiana kwa kuwa hiyo amru ni ijma'un alayhi yani ni jambo ambalo kwamba kuna ambayo inakhtalifiana ndani yao isipokuwa anasema laula khilafu malik wa ibn abi layla laula khilaf sababu tukizungumza katika masala ijma ittifaqu mujtahid al-umma katika amru asma na wote wakifikiana umma katika amri katika masala aa, katika masala inakuwa mujma na mujma inakuwa dalili angasema karibu yote na kuna khilaf kuwa je ittifaqu wote hata kibaki kidogo ama nini lakini al katika asmi na usuru wakiwafikiana katika jambo yote inakuwa maulama mjitahidi na kuwa hukumu katika sheria anasema hiyo amri karibu kwa ijma laula tupate khilafu ya imamu Malik wa ibn Abi Layla au peke yao wamekhalifiana anna man akala au shariba nasiya batala sawmu wa lazima wa lazimahu qada yule ambaye atakula hali ya kuwa amesahau au amekunywa basi saumu yake menini ime imebatilika yani imeharibika walazimahu alqada inalazimika yeye nini a alipe lianna limsaka anil muftirat hiyo ndio dalili yao lianna limsaka anil muftirat rukunu sawm kwa sababu min arkani sihhati sawm imsaku anil muftirat katika siha ya mtu kufunga ni kujuzia na chochote ambacho kwamba kinaharibu nini kinaharibu nini sawm muftirat kitu ambacho kwamba inaharibu sawm na miongoni mwenye kuharibu sawm ni nini kukula kwa hivyo yamekula kwa hivyo amevunja rukunu au ametoa hiyo hoja hiyo huwa kama nasi ya ruknan min arkani sala kwa hivyo yeye ni kama mtu ambaye kwamba amesahau rukunu katika arkanu swala na je mtu anauliza swali mtu akiwacha rukunu min arkani swala nasian kisha kaikumbuka ma hukumu taba na itabidi asimame aregeshe rukunu si ndio wakasema hiyo qiyasu ala dhalika qiyasu ya hiyo wanafanya qiyasu ya hiyo hiyo dalili hoja hii tunafanya qiyasu na swala kwa huyu mtu ambaye amekula kwa kukunywa kula ama kukunywa kwa kusahau atalipa hiyo kufunga kwake kiasa ni kama mtu ambaye kwamba ameswali amewacha nguzo katika nguzo ya swala yake sahau akikumbuka lazima alete hiyo hiyo nguzo wanasema katika hiyo hukumu tunaingia faliutimu sauma kwa hivyo aliye afunge lakini kama muallif anasema wasawabu annahu la qada alayhi aswab qawl aljumhur yeye halipi wal hadith ni hujjatun dhahir hadithu kwa dhahiran faliutimu faliutimu ma faliutimu madha sauma wakamilisha saumu yake wa yu'ayyu ma warada dhalika na dalili ambayo kwamba analeta nguvu katika hiyo hadithi abi huraira radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha akala sa'imu nasiyan atakapokula mwenye kufunga hali ya kuwa amesahau kuna dalili nyingine hiyo au shariba nasiyan au amekunywa hali ya kuwa amesahau fa innama huwa rizqun ni rizq saqahu Allah ilayhi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemletea wala qadha alayhi kuna riwaya hiyo amesema kuna riwaya nyingine ambayo kwamba inapatikana katika Darul Qutni na amesema muallif katika takhrij yake isnadi yake ni sahih amesema hiyo hiyo tayari inaonyesha la qadha alayhi imeshaonyesha kuwa huyo mtu hata alipa kwa hivyo hiyo hiyo riwaya pia ina nini inavunja kauli ya Imamu Malik na Ibn Abi Layla kwa kuwa lazima halipe hiyo siku na anasema ikishakupatikana dalili kama hiyo na unafanya qiyas na tarili dalili kwa kinyume hiyo katika inda usulina inajulikana katika nini inasema qiyasu hiyo inaitwa nini fasid al-i'tibar qiyasu fi muqabalati ad-dalil inaitwa fasid madha i'tibar dalili kwa wazi inabainisha hiyo hukumu na ukaleta qiyasi ambayo kwamba inaenda kinyume ya dalili na fasid al-i'tibar inda ulama al-usulina wanasema dalili qiyasu kama hiyo inakuwa la yu'tabaru bihi sababu kuna dalili tayari sababu dalili imeshakuja wala qadha alayhi na kuna dalili imekuja falyutimma sawmu sawa falyutimma saumahu kwa hivyo dalili zote ziko dhahiri kwa hivyo kufanya kiasi ya kufunga kukula mchana wa Ramadhani au kufunga au kukunywa Ramadhani kula au kukunywa mchana wa Ramadhani na kiasi ya mtu ambaye kwamba amefanya nini amesahau huku minarkani swala hiyo kiasi qiyas ni fasid al-i'tibar la yu'tabaru bihi haikubaliki sababu kuna dalili wazi falyutimma sawmahu na kuna dalili ambayo inasema wala qadaa alayhi Naam akaleta masala nyingine muallif rahimahullah anasema wayuqasu ala al-aql wa shurb baqiyat al-muftirat na katika kula na kunywa inaweza kuna qiyas muftirati zingine zote ambayo kwamba zinaweza kukuvunja saumu ukifanya kwa kusahau basi uendelee na saumu yako wa hadithi ya nani Abi Salma bin Abdurrahman an Abi Huraira anapokea kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man aftara fi shahri ramadhana nasiyan fala qada alayhi wala kafara ule ambaye kwamba atafuturu katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa amesahau fala qada alayhi basi ana kulipa hiyo siku wala kafara wala ana kafara yani ana fidia katika hiyo katika hiyo hiyo siku naam طبعا hadithi katika takhriji na hadithi sahih naam akasema wa takhsisul akli washurbi fil hadithi bi'tibari al na hiyo hadithi kutaja akala au shariba bi'tibari al-ghalib ghaliban katika kenye kufuturu watu wanatumia sana ni nini anapokula au anafanya nini anakunywa lakini haionyeshi kuwa mambo mengine ambayo kwamba yakipatikana kwa, kwa, kwa, ya kufuturu ukifanya hadi ya kusahau basi saumu yako imekuwa imebatilika kwa hivyo taksisul aql wa shurbi fil hadith bi itibar ghalib kwa wingi wingi sana watu wanakula au kunywa lakini kuna muftiratu nyingi sana ambayo kwamba mtu anaweza kufanya kwa kusahau inaingia katika hii hukumu wa taksisu bil ghalib la yuqtada mafhuman hiyo katika inda usulina at-taksisu bil ghalib la yuqtada mafhuman ikikuja takhsis taban ikhraj al-hukm min al-asl kama asli imekuja umuma nikakuwa hukumu ikatoka katika asli na hiyo hukumu ambayo kwamba imekuwa takhsisi ni lilghalaba ikikuwa hii imekuja katika wingi wake inafanyika hiyo haikui nini wanasema katika takhsisi katika hiyo bilghalib la yaqtadi mafhuma la yaqtadi mafhuma almukhalafa haionyeshi kuwa sababu kalimatu mafhum ni kama utafahamu katika hiyo hadithi kuwa fail mwenye kukula ama kukunywa kwa kusahau katika mchana wa Ramadhani basi hana saumu basi katika miongoni mwa muftirati ziko nyingi si ndio wanasema mafuhumu yake mwenye kukula au kukunywa uh, afwan mwenye kufanya nini mwenye mwenye kupatikana na muftirati yoyote katika mchana wa Ramadhani pasipokuwa amekula au kunywa basi lazima alipe hiyo ndio mafhumu hiyo ndio mafhumu katika hadithi ambayo kwamba inajulikana katika usuli inaleta mafhumu Eh, mafhumu al mukhalaf au khitab eh, eh, khitabu nass kama wengine wanasemanga khitab khitabu nass kwa hivyo na hiyo sio dalili taba sio dalili hoja katika jumhur kuna khilaf ndani anasema isije kuwa tumefahamu hivyo kwa hivyo atakayepatikana na muftirati sio kuwa kula ama kunywa kwa kusahau basi saumu yake imeharibika fala yadullu dhalika ala nafi al-hukm amma amma ada kwa hivyo anasema ikikuwa taksisi ni lilghalaba haitakani mafhumu al almukhalafa hapo sababu hiyo taksisi ni ghalaba aktharu sana sana watu katika mchana wa kenye kutarajia mtu kuvunja saumu yake ni nini ni kukula ama kukunywa mengine labda watu wanaweza kuvumilia si ndio sasa wamekuja hapa ghalaba kama kuna katika katika aya Mwenyezi Mungu alipotaja warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna Allah Subhanahu wa ta'ala alipokuwa kitaja katika wale wanawake ambao kwamba ni haramu kwetu kuoa warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin na wale wanawake mnawaoa mkawaleta kwenye chumba mkaanza kuishi nao na wakuja na mabinti zao ambao wamezaa labda wameolewa kule nje wamekuja na mabinti zao katika nyumba hao pia ni haramu kwenyu kuwaoa mabinti zao kwa sharti kama kuwa huyu mke ambaye ulimuoa kama umesha umemwingilia taban je mtu akija mafhumu akaleta mafhumu mafhumu madha mafumu ama ikhtamu nnas akasema yufhamu min hadha nnas akasema inafahamu katika hiyo nasi ikikuwa sio rabaib huyu mwanamke umemooa na alikuwa na binti labda umemooa hapo kibira na alikuwa na binti yake alimzaa ali Kisumu na wala hukumlea wala hukumleta katika fujurikum kwa hivyo huyo anaonekana hata nikimuingilia huyu basi unaweza kumwoa wewe la ulama anasema hiyo jaa bi ghalaba mafhumu la ghalaba sama ada ukioa mwanamke akiwa na mtoto sana sana unamleta nini unamleta mtoto unamlea kwa hivyo hii ndio inajulikana ma masala nini mafhum kwa hiyo mafhum ninajaribu kubainisha mafhumu na ghalaba ya mafhumu na ghalaba kwa hivyo katika nasi inakujaga katika ikija mimbabil ghalaba la yutabaru lahu mafhum ikija nasi inataja kwa wingi kwa sababu ya wingi hiki kitu kitokea sana sana ukioa mwanamke akiwa na mtoto una, mtoto unamlea ndani ya nyumba kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema ukimwingilia mwanamke basi mtoto huyo haramu kwako Usipomuingilia basi mtoto nini halali kwako. Osema basi huyu mimi nilimwoa lakini sikumleta ndani ya nyumba binti alikuwa huko. Kwa hivyo la yutabaru. Mwenyezi Mungu alitaja hapo sabana sana, sana wao wanalewa, wanalelewa. Kwa hivyo ndio hii imetajwa kwenye hadithi kukula na kunywa sana sana ni jambo ambalo linapatikana kwa mwenye kufunga. Kwa hivyo haitabiri kuwa kwa ule mtu ambaye kwamba akipatikana na mftiratu zingine kuwa itakuwa ni e, atakuwa atalipa hiyo. Kwa hivyo chochote ambacho kwamba ukisahau basi utafanya nini? Uta, uta uta yani chochote kikiwa umfanya kwa kusahau uta, utafanya nini uta, uta lazima wewe ulipe وهذا الحكم في الصائم فرد من افراد القاعده العظيمه العامه في قوله تعالى anasema hiyo hukumu katika saim mwenye kufunga ni fard ni fard moja yani ni katika miongoni mwa qaida adhima qaida kubwa katika sheria ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tusituhukumu kwa mambo ambayo tumesahau umesahau umekula umekunywa tusihukumu hiyo ni kaida ama kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kutuhukumu kwa jambo ambalo kwamba ni nini ambayo kwamba tumefanya kwa kusahau au kwa kukosea na kama kuna hadithi ambayo kwamba imepokelewa amepokea hapo muallif anasema inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi wa mastukrihu alayhi Taban hii hadithi kuna shawahidi kwa sababu kuna baadhi ya kwali katika hii hadithi lakini dhahiri na ile nasi inaambatana naye na kuwa Mtume Muhammad sallallahu eh, anasema Mtume Muhammad sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala yani hahukumu umma yake ya Mtume Muhammad sallallahu kwa mambo ambayo amefanya kukosea ama kwa kusahau ama mambo ambayo kwamba wamelazimishwa kwa hivyo inaingia katika kaida hiyo Alafu muallif anasema waman raa sa'iman ya'kulu au yashrabu fi nahari ramadhana nasiyan wajaba alayhi i'lamahu wa tadhkirahu ukiona mtu mchana anakula mtu mchana anakula katika ramadhani basi umkumbushe umkumbushe sababu yeye inaingia katika mimbabi nini al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar unasema ya akhi unajua leo tuko mchana wa ramadhani tuko mchana wa ramadhani wewe awa oh, nimesahau nimesahau basi unamkumbusha Taban kuna wengine anafanya amdan mimi nilishaikuwa katika mahali ambayo kwamba ilikuwa ramadhani nilikuwa natembea hivi nikaona watu wanne wamekaa wakikula miraa niliposhtuka eh si leo ni ramadhani wenyewe wananiona nitizama hivi nikasema ah nimeshtuka lakini kwa nini unakula mira kwani watakuwa wamesahau na tuko katikati ya Ramadhani huko basi ngambia hawa kawaida hawa wafungi hawa taba lakini ni vizuri ukiona mtu anasema ya akhi nimesahau vipi hata kama anakula mira anaweza kujisahau umesahau vipi bwana leo ni Ramadhani unamkumbusha nini unamkumbusha kwa hivyo ni mbabe amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar wal aklu washurb fi nahari ramadhani munkar kukula na kukunywa katika mchana wa ramadhani ni munkar ama ama vitu vyote ambavyo kwamba ina ina ina ina nani ina ina inaharibu saumu ni munkar ni jambo ambalo kwamba ni jambo la dhambi wanasi ma'dhurun fawajaba ilamu fil hal mwenye kusahau ni mtu ma'dhurun hajui yeye udhurun udhurun al min min adhari wa nisyan mtu akisahau ni udhuru yeye ni ma'dhurun hata ukimuona anakula unacheka wewe bwana nimemuona akikula kule asema wallahi alikuwa sijui kwa hivyo wewe ilikuwa ni vizuri zaidi um, umkumbushe hiyo akifanya taamudu basi ataingia katika hukumu wale ambayo kwamba ame, amefanya kwa kusudia kuna masala nyingine muallifu rahimahullah anatuletea waman ightasala au tamadmadha mwenye kuoga au tamadmadha ama kasukutua kwenye mdomo au istansha akaingiza maji kwa pua ili kuitoa fadakala almaa ila halqihi kaingia maji paka kwenye koo bila qasdin bila kukusudia lam yufsidu sawmuhu sawmi yake ijafanya nini ija haribika wakadha lau tara ila halqihi dhubabun mfano wakati mwingine unaweza kukimbia umefungua mdomo pa inzi inaingia ikaenda kwa kanini kwenye koo amesema masala je mtu kama huyu hoja kusudia pia hivyo hivyo saumu yako ja haribika au gubarun au vumbi min tariqin e, min tariq barabarani au daqiqin au unga yote imeingia kwenye nani yako au nahu dhalika bighairi ikhtiyarihi pasipokuwa yeye kukusudia lam yufsidu saumu saumu yake ja haribika liadami imkani taharruz min dhalik kwa sababu hakuweza kujuzuia katika hiyo liannahu la qasda lahu wala irada hakukusudia wala hakutaka kufanya hivyo fa kan nas hukumu yake ni kama mtu aliyosahau fi tarki al-amdi kwa kuacha e, kwa kusudia wa salbi al-ikhtiyar na yani ame, a, ni mtu ambaye kwamba amefanya akufanya kwa ku, kwa kukusudia na ame, au akufanya kwa kwa sababu ya nini sababu ya kwe mwenye kutaka qala al-bukhari rahimahullahu ta'ala yani hakufanya kwa kutaka qala al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi anatupokea katika kitabu ya, ya imamu Bukhari katika sahihi ameleta babu amesema babu saimi idha akala au shariba nasiyan amebau wa balbaba akasema babu saim idha akala au shariba au, au au shariba akala au shariba nasiyan mlango wa mwenye kufunga akikula au akikunywa hali ya kuwa amesahau thumma qala kisha akasema waqala atao idha stan idha stanthara akiingiza maji kwa pua kisha akatoa fadakhala almaa fi halqi kaingia paka kwa koo lake la ba'sa in lam yamliku ana ana hukumu kama hajaweza kujizuia kuitoka waqala alhasan na hasan anasema in dakhala halqahu adhubabu fala shay alayhi ikiingia dhubabu katika koo lake hana chochote yana hahukumi kuwa somo yake imeharibika thumma dhakara haditha abi huraira radiyallahu anhu kisha akataja hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu na kuna hukumu pia ya ambayo kwamba hatutahitaji hapa lakini tutaipata katika hii hadithi inayofuatilia naye ni je mtu sababu katika miongoni mwa kuharibu saumu ni pia kuingilia mke sababu mftirati pia kuingilia mke inaharibu saumu hiyo ambayo kwamba tunaona hapa na pia kuna masala ambayo kwamba mtu ambaye kwamba anafanya nini anafungua anakula mchana kwa kukusudia azman anakula kwa kusudia hukumu yake ni nini kwa hivyo tutafuatilia tuangalia katika hii hadithi ambayo inafuatia katika hiyo hadithi tu baada hiyo ni hadithi thani hukmu jima'i saimi fi nahari ramadhan hukmu jima'i saimi fi nahari ramadhan hukmu ya mtu alioa na mke wake wa halali atuzungumzie mtu wa mke wa haramu sababu yeye hukumu kwanza ashadu sababu yeye tabani ile katika mlango wa zina lakini tunaizungumzia umuman mtu ambaye kwamba ataingia mwanamke mtu ambaye kwamba amefunga katika mwezi wa Ramadhani kisha mchana wa Ramadhani akamuingilia mke Taba anaweza kumwingilia kwa kusahau mke wake ama anaweza kumwingilia hali ya kuwa nini ama amekusudia hukumi yake ni nini Taban Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezungumzia hiyo naye ni hadith an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu ataa rajulun faqala ya Rasulullah هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال فاجلس فجلس فأتي النبي فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال فتصدق به قال ما بين اللابتيه أحد أفقر منا قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال خذه فأطعمه أهلك رواه البخاري ومسلم هي حديثي inapokelewa na Imam Bukhari na na sahabi Abi Huraira radhiyallahu anhu kupokea kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Abu Huraira annahu atahu rajulun alimuijia mtu faqala akasema ya rasulullah alikuwa kwenye ramadhani halaktu nimeangamia nimeangamia kwa sababu amejua amefanya dhambi kubwa sana amefanya dhambi ambayo kwamba ni kubwa sana amesema nimeangamia qala wama ahlakaka kitu gani imekuangamiza qala waqa'tu ala imraati fi ramadhan nimemwingilia mke wangu katika mchana wa ramadhani amemwingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani amefunga mwezi wa Ramadhani akamwingilia mke wake akakumbuka amefanya jambo la madhambi katika miongoni mwa vitu ambavyo kwamba vinaharibu saum akakimbia labda katika kuuliza kisha akaenda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi kuuliza sema nimeangamia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza ya maswali hal tastati'u an ta'tiqa raqabatan je wewe una uwezo wa kumwachisha mtumwa wa huru kwa maana zama za zamani kulikokuwa na watumwa wamenunuliwa ni kwa hivyo kama una una uwezo ku, ku pesa yaweza kumwachisha mtumwa awe huru taman raqabatu mu'mina katika kauli kauli ambayo kwamba sababu katika aya imekuja uh, itqu raqaba na kuna kuja itqu raqaba mu'mina imekuja kaidi ya kuwa raqaba ambayo nakusudia ni mu'mina ambayo kwamba ameamini ameamini Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kuna riwaya kama katika riwaya ya nani ya ya ya nani ya katika imamu Abu Hanifa je ikikuja hukumu kwa sababu yake anaona ile ile imekuja ile imekuja raqabatu mu'mina na ile imekuja tahriru raqaba akasema ile hukumu imekuja tofauti na ile hukumu imekuja tofauti na hii na yeye hayachukui yeye hachukui taqyidul mutlaq hachukui nini hachukui taqyidul mutlaq kuwa tunaweza kufanya hiyo hukumu ya mu'mina inakusudia kwa ile sababu amesema ile ambaye jaabi jaabi madha bi mutlaqi fa na'khudhu bi mutlaqi imekuja fatahariru raqabat mu'mina imekuja muachisha mtumwa uhuru mtumwa yote na kuja aya nyingine imesema raqabat mu'mina akasema na imesema mu'mina kwa hivi inajuzu hiyo inajuzu kwa imam kwa katika katika inda hanafia lakini inda jumhur fa yuqayyadu almutlaq ila mutlaq imekuja wa yuqayyad wala dhalika wa yajuzu sababu hukumu yao ni moja naye ni nini tahrir naye ni kumwachisha mtumwa fa asbaha ni nini mtumwa ambaye anakusudia ni nini mtumwa nini ambaye kwamba ni mu'mina ambaye anawatawachisha mtumwa huyu ni ambaye kwamba ameamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama siku hizi hawapatikani zama zile patikana. Wengine wanasema zama wanapatikana Mauritania na, we, na wapi lakini mtumwa kwa sasa hawapatikani. Na mtumwa hatukusudi mtumwa hao wafanyakazi wa nyumbani. Mtumwa ni wa zama ile walikuwa wananunuliwa kabisa na kuwa katika mali ya mtu. Na Uislamu ilikuja sana kuhimiza kuachishwa uhuru watumwa. Kwa hivyo je, una mtumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hal tastati an ta'tika raqaba? Unaweza kumwachisha mtumwa uhuru? qala la akasema sina uwezo sina pesa qala hal tastati an tasuma shahrayn mutatabi'ain je unaweza kufunga miezi miwili zikiambatana shahrayn mutatabi'ain taban shahrayn mutatabi'ain inasema miezi mbili zikiambatana unaweza kufunga qala sina uwezo huu qala la hal tastati an tut'ima 60 miskinan je unaweza una uwezo wa kumlisha maskini maskini 60 qala la kala fajlis basi kaa keti hapo chini hawezi kumwachisha mtumwa uhuru hawezi kufunga kulisha miskini na hawezi kufunga hizo siku akasema kaa keti chini ja, fajala safauti ya nabii sallallahu alaihi wasallam bi fihi tamr taban kuna kiwazo wanasema miktal ambayo kwamba ilikuwa inatekelezwa kubwa hivi inawekwa ndani nini tende kubwa hivyo jumhur anasema takriban ilikuwa kama inakuwa kama kilo 30 hivi ambayo alikujua nayo kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi yake wengine wanasema Eh, takriban 48 kama inda al-Hanafi lakini jumhur anasema kama kilo 30 wakaletewa hiyo wakaletewa mtume Muhammad sallallahu ni mtu ameleta kwa mtume Muhammad sallallahu atoe sadaqa ya tamru qala mtume akasema fatasaddaq bi mtume sabaka njoo basi chukua hiyo tende nenda ukafanye nini ukatoe sadaka katika kile jambo ambalo amefanya qala ma baina labataiha ahadun afqar min nimpatie nani maskini zaidi hapo ya rasulullah baina labatay ay haratu ambayo kwamba ilikuwa Madina inajulikana baina sharq wa wa gharba kuna labatay ambayo kwamba inajulikana inajulikana kwa mawe nyeusi kama alikuwa akisema baina ya baina ya Karanja na na Makina hakuna maskini zaidi yangu sasa ndio alikuwa labatay anajaribu kubainisha hiyo baina hizo sehemu anasema hakuna baina hiyo hiyo sharq ya baina hizo hiyo maka hiyo mahali ambayo kwamba iko maskini zaidi yangu ya Rasulullah sababu alikuwa ni mtu maskini sana qala fadhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akacheka yana akasmile hata baada aniyabo mpaka meno yake ikaonekana nao qala khudhuhu fa'at'imhu ahlaka basi chukua fanya nini nendo kalisha naye maskini nani familia yako hiyo ndio hadithi maana yake hiyo kwa hivyo hadithi kama anavyosema muallifu rahimahullah anasema al hadithu dalilun ala idhamil ala dalilun ala idhamil ithm dalili ya kuonesha kuwa madhambi ni makubwa zaidi fi jima'i saimi fi nahari ramadhani kwa mtu ambaye kwamba atamuingilia mke wake kwa kusudia katika mchana wa ramadhani liqrari nabii sallallahu alayhi wasallam ala qawli halak kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alikubaliana na huyo mtu aliposema kwa mtume sahaba alipomwambia mtume nime, alikubali ay waqa'tu fil ithm nimeangukia kwa madhambi bifi'lu ma hurrima alayhi fa fi'luhu fi sawm yani ameangukia madhambi mtume amekubaliana amefanya madhambi na katika hadithi hadithi nyingine Aisha qalat ihtaraqtu yeye alisema nimeungua katika riwaya nyingine riwaya ya Muslim kuwa nimeungua kwa hivyo mtume alikubaliana na wewe amefanya madhambi makubwa kwa hivyo anasema mtu atakayeingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani ame ameingia katika madhambi makubwa wadalla kadhalika hii hadithi ala anna man jama ahlahu fi nahari Ramadhan wa huwa saim annahu yubtilu samu na hii hadithi pia inabainisha mtu ambaye kwamba atamuingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani na hali ya kuwa amefunga basi saumu yake imeharibika idha kana bisharti idha kana mutaammidan dhakira li saumi akikuwa ni mtu ambaye kwamba amefanya ile jambo kwa kukusudia na anajua ni saumu amejua kabisa amefunga yesha amemlemea akamuingilia mke wake kwa hiyo basi huyo mtu saumu yake imeharibika wayajibu alayhi qadha itampasa haja alipe hiyo siku dhalika alyawm alladhi afsadahu biljima siku ambayo ameharibu kwa, kwa kumwingilia mke wake alipe hiyo siku lakini ma at-taubatin nasuha ba taubatin nasuha hawa yana nini ametubu tauba ya kutokurejelea hiyo kwa sababu ame ameharibu hiyo saumu kama kama baadhi ya ulama kama inda al-hanafiyina inajulikana wanasema intihaf intahaka sababu kuna inda inda al ulama huyu aliyemuingilia alimuingilia mke wake katika mchana wa Ramadhan halua intahaka hurmat shahr ramadan jambo alilofanya hiyo ni kuvunja heshima ya Ramadhani hiyo ndio ila sababu yeye akaamrishwa afanye hivyo au ni sababu ya kingine wala ambayo kwamba kama Hanafia ambayo kwamba aliona ni sababu yake intihaku hurmatu Ramadhan shahr Ramadhan ni kuwa yeye amefanya kuvunja heshima ya Ramadhan pia wakasema kwa mtu yote ambaye kwamba hata kama atakuwa ameingilia mke wake akifungwa akifungua kwa kusudia pia atagia katika hiyo hukumu atafanya hiyo taratibu lakini sahihi e, kwa yule ambaye kwamba hajamuingilia hukumu yake iko tofauti taibainisha inshallah anasema kwake kwa hivyo aregee atubu kauli sallallahu alaihi wasallam limujami sababu mtume Muhammad sallallahu katika riwaya nyingine anasema kwa hiyo aliyemwingilia mke wake wasum yawman makana wastaghfirillah <clears throat> funga hiyo siku mahali pake yani lipisha hiyo siku na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe katika hicho kitendo kama pia hivyo analipa hiyo siku na pia inampasa yeye kufanya kutoa kafara fidia ambaye kwamba ni kuonesha ili kitendo ya kumwingilia mwanamke katika mchana Ramadhani kwa kusudia ni ni jambo ambalo kwamba ni madhambi makubwa kama qala yajibu alai aghlazul kafarat lima ikhtarafa min alithm kafara ambayo anaenda kupata kafara ambayo fidia ni ambayo ni kubwa sana kwa kutokana na madhambi ambayo amefanya wa hiya ala tartib na hiyo ya ala tartib una hiyo huna anaenda kwa hiyo ya pili huna ya pili anaenda kwa ya tatu kwa hivyo ya kwanza itqu raqabati mu'mina kwanza tulizungumzia katika hadithi ni kumwatisha mtumwa huru mu'minan tumesema sahihi inda jumhur ni mu'minan sio rakaba yote kama inda hanafia fa in lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'in kama hajaweza kama hana uwezo wa kumwachisha mtumwa uhuru afunge siku miezi miwili zikiambatana fa in lam yastati kama hawezi fa itaamu 60 miskina kama hawezi hiyo basi alishe maskini 60 likulli miskini muddu burr kwa kila maskini kiasi ya muddu ya ya, ya burra ambayo kwamba anasema takriban yani karibu fike nusu kilo hivi gramu kama 600 hivi kwa wale ambao kwamba amepiga hisabu ya ya hiyo muddu kwa hivyo analipi, ana, analisha kila miskini moja katika hiyo muddu burra minan nawl jayyid wa miqdaru 500 wa katika hapo muallif amesema 500 wa 63 jirama gramu 560 na na na, na tatu takriban zaidi ya kilo zaidi ya nusu kilo kidogo tu wayujziu arruz inaruhusu ruz wa ghairu min ghalib kutil bala chakula yote kwa hivyo mtu atakayefanya kwa kusudia taban katika vitabu vya fiqh vinapokea katika kuna zama ambayo kwamba kuna kuna kiongozi nadhani katika ilikuwa katika Andalus ama wapi ali Muislamu aliingilia mke wake katika naharu Ramadhana akaenda katika alim na allama katika hiyo zama akamuuliza nimeingilia mke wangu katika mchana wa Ramadhani hukumu yangu ni nini huyo alim akasema akafikiria akasema ukuba maana yake nini maana ya ukuba nini hikmatu au qasdu ya ukuba ni nini rad'u wa zajr yani unakuwekea iqabu maana yake usirudie hicho kitendo si ndio akasema hukumu hiyo hiyo asili ya ukuba akasema kwa huyu tukisema etu rakaba yeye kwake sio kitu yeye ni taji, yeye ni kwanza ni, ni kiongozi sultan mfalme yeye atawachisha uhuru hata ni kama hakuna kitu kwake akasema huyu la yazajira bihadha hiyo hatapata uchungu wa yo akasema akaenda kwa step ya pili akasema wewe oh, utafunga miezi miwili kifatana ili ndio apate ile hikma ya nini aliyeona hikma nini anzajir akahukumu hivi lakini maulama wengi wamerudi katika hii kauli wamesema ndio ijtihadi yake amejitahidi lakini mukhalafa limadha litartiba alladhi jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi tartiba ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi alikuja naye hanza hiyo unayo una nenda kwa hiyo una hiyo nenda kwa hiyo kwa hivyo yeye angefata ile ya kwanza kwa hivyo ijitahada lakini ulama wengi wamesema katika jitihadi yake ali alikuwa na khata katika hiyo sababu yeye alikuwa kitafuta illa na sababu ya gani ambayo kwamba uchungu gani ambayo huyu atapata katika hiyo na muallif rahimahullah anasema faman jamaa nasiyan fa inna saumahu sahih mtu ambaye amemwingilia mke wake kwa kusahau saumu yake kwa vile tunasema saumu sahih fi asahi qawli taban kuna kauli mbili lakini kauli ambayo karibu sana saumu yake kawa inda ahli ilm muallif anasema saumu yake ni sahih wala qadha alayhi wala kafara ana qadha halipi wala ana kafara alisahau anaweza kuwa amejisahau yeye na mke wake wakamwingia akaingilia akakumbuka wamefunga amesema saumu yake sahihi katika kauli mbili wengine anasema analipa lakini kauli anasema kauli sahihi ni hiyo qala al-bukhari fi sahihi bukhari anasema wa qala al-hasan wa mujahid hasan al-basri na mujahid anasema in jamaa nasi fala shay alayhi wanasema akikuwa amemwingilia ame mke wake kwa kusahau fala shay alayhi wa qala shaukani na shaukani anasema aljimaa la khilafa fi annahu yubtilu siyam idha waqa min amid la khilafa baina alulama mtu akiingilia mke wake hali ya kuwa amekusudia inaharibu saumu yake ama idha waqa ala nisyani fa ba'd ahli al-ilm alhaqa biman akala au shariba nasiya ama mtu ambaye kwamba atafanya hicho kitendo na hali ya kuwa amesahau basi ahli al-ilm wame wamechukua hiyo hukumu ni kama mtu aliyofanya kwa nini kwa hukumu yake kiasi yake aliyofanya kwa kusahau au kwa kunywa kwa sababu aljimaa min muftirat jimaa miongoni mwa vitu vyenye kuharibu saumu wana amefanya hali yakiwa ameingia amefanya hali ya nini amesahau fadakhala fi hukmi man akala au sharifa yakun qiyasu ya muftiratu katika hiyo hata aingia katika ile hukumu ya kuwa amefanya amdan wakadha lau jamaa waqta tulu'i fajr mu'taqidan baqa al-layl lau yeye amemwingilia mke wake mpaka fajiri alfajiri imetoka anatarajia kuwa bado ni usiku ikambainikia nini nani fajr imeshaingia thumma tabayyana lahu anna al-fajr qad tala'a usikia he fajr imeshaingia fala qadha alayhi ana qadha wala kafarat ala raji wa qawlu raji min aqwali ahli alilm katika qawl ahli alilm hana kafara qala shaykh alislam ibn taymiyyah rahimahullah bila anavyosema muallif wa hadha alqawl asahhu alaqwal kuna kauli nyingi tofauti hii lakini hii ndio asah wa ashbaha bi usul alsharia na ndio yuko karibu sana inafanana na msingi wa sheria wa dilala alkitabu wa sunna tukiona dilala na mafhumu ya kitabu na sunna inabatana naye wa huwa qiyas usul ahmada wa ghairihi na hiyo ndio qiyas ya usul ahmad wa ghairi na wengine maana yake qiyasu nasiya fil jimaa yuqas biman ambaye akifanya nasiyan yani akala au shariba وقد اباح الله الاكل والوطء حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر na Mwenyezi Mungu ametupatia ame, ame, ame amepatia amepatia ruhusa mtu kumwingilia mke wake na kutumia mfutarati zote za halali kuanzia usiku wakati wakati wa magharibi inapoingia mpaka wakati wa alfajiri inapoingia yani wakati ile ambayo kwamba tunaruhusiwa ku, ku, kukula waman waman fa'ala ma nudiba ilayhi wa ubiha lahu lam yufrit na yule alikuwa akifanya mambo ambayo kwamba amemruhusiwa yeye amemwingilia mke wake akijua hii ni jambo inaruhusiwa katika dini lakini hakukujua kama hiyo wakati imepita kwa hivyo mtu anaingia katika hukumu ya nini nasi hakukuwa amejua eh, hakukuwa amejua kwa wakati ume, umefika Taman kuna hukumu nyingine ambayo kama muallifu rahimahullah anatuletea hukumu rajul hadha hukumu rajul yeye atafanya kafara na atalipa hiyo siku atakayefanya amdan atakayemwingilia mke wake kwa kusudia yeye atafanya nini yeye atakuwa atafanya kafara hizo ambayo kwamba tumetaja atatoa hizo kafara kwa taratibu na atalipa hiyo siku ama almar'a Taban kuna khilafu baina ulama lakini kama muallif kawaida yake analeta ametuletea mukhtasar na ambaye anaona ni sahihi. Anasema amma mwanamke fa inna sawmaha fa inna sawmaha yafsudu. Saumu yake taharibika wa alaiha alqada. Kwake ni qada atalipa hiyo siku. Amma alkafara fala sahu inda Shafi wa madhhab Daud ahli adh-dhahir wa riwayat Ahmad annaha la tajibu alayhi. Kafara kwa baadhi ya ulama ambao amewataja hapo ila kauli sahihi katika Imam Shafi na madhhab Daud adh-dhahir e, na ahlu dhahira ambao wote wamechukua katika wanachukua na, dhahiru nas katika madhhab Daud wa riwayat an Ahmad na riwaya moja katika riwaya kwa Ahmad riwaya moja katika Ahmad annaha la tajibu alayhi basi haimpasi kafara yeye atalipa hiyo siku mwanamke waqad rajahu Imam an-Nawawi na hiyo ndiyo ambayo kwamba amependekeza Imam an-Nawawi wa mala ilayhi ibn Qudama ibn Qudama min al-Hanabila ndio pia ame amependekeza hiyo kuwa mwanamke atalipa la hatatoa kafara idh laysa fil hadith ma yadullu ala anna al-kafara talzamuha hadithi wamesema hoja yao kwa hadithi hakuna hadithi ambayo kwamba inaonesha kuwa kafara inampasa kuwa kafara inampasa qala an-nawawi imamu an-nawawi rahimahullah anasema wala sahu ala al-jumla wujubu kafaratun wahida alayhi khasa baada ya kutaja makuala akasema sahihi katika jumla kafara inampasa mtu mmoja naye ni mwanaume ikikuwa amefanya kwa kusudia an-nafsi fakat wa annahu la shay'an ala al-mar'a na hana jambo yote mwanamke yatalipa na hatatoa kafara wala yulaqiha al-wujub na wala ujuba itampata qala abu daud samitu ahmada suila amman ata imra'atahu fi ramadhana 'alayha kafara abu daud anasema niliusikia ahmad akiuliza mtu akiul, ahmad akiulizwa mtu ambaye kwamba atamuingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani je ana kafara qala ma sami'na anna ala almar'ati kafara kasema Ahmad hatujai kusikia mwanamke ana anatoa kafara taban hiyo ni kauli ya kwanza na ambayo ni sahihi aqrab kama muallif anasema ni aqrabu mwanamke ana kafara na kuna kauli ya pili anna alkafara tatalzamuha idha tawa'atuhu wa huwa qawlu malik wa ashab ar-ra'i kafara itambidi akikuwa yeye ndio amemsababisha wote amejua amefunga anaweza kuwa mke amejua ah, wote amefunga mke amefunga na mume amefunga kwa hivyo wamesikizana wafanye hicho kitendo maana yake mke pia ame, ame, ameridhia hiyo amesema kwa hivyo yeye atatoa kafara hii ni kauli nyingine wa Ahmad fi sahih riwayatain wa qawli lishafi katika riwaya nyingine Ahmad ambaye sahihi ka akrab ni hiyo wa qawli lishafi na qawli katika kauli nyingine katika shafi liannaha hata kat sawma ramadhani biljima kwa sababu wao wamevunja huruma ya ramadhani kwa kuingilia fawajabat alayhi kafaratu karrajul basi kampasa nini kafara kama mwanaume wa bayana hukmu lahu bayanu fi haqqiha na hukumu inabainika katika haki yao liishtiraki ma fi tahrim alfitr kwa sababu wote wameshirikiana katika kufuturu wa intahaku hurmatu saum na kuvunja heshima ya kufunga katika hiyo siku kwa hivyo kauli nyingine inasema yeye atakuwa nini ikikuwa mwanamke amekubali basi yeye pia atatoa kafara lakini katika hadithi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhahira kuuliza je mlisikizana mlikubaliana basi yule aliposema tu akasema basi kafara na hii kubainisha kuwa kafara ilikuwa wewe toa kafara na yule wa kafara kafara ilikuwa ni ni mmoja katika hiyo amesema e, muallif masala mahali iko maneno iko mama yani kuna, kuna upana sana kurudi katika mahali yake tuenda katika kutubu ambayo kwamba imezungumzia kwa upana utapata huko e anna almar'ata laysa alayha kafara bal ya kafaratu wahida yatahammaluha arrajul wahdahu mar'a mwanamke hana kafara kafara nini ambaye itakuwa ita, ita, ita, ita bali ni kafara yeye ni nini e, kafara itakuwa kwa mwanaume peke yake kuna kisa ambayo tuli nakumbuka kuna kisa katika kijiji ni mahali katika pale ambayo kwamba tunashughulikia katika harakati zetu kuna ilitokea na ni mtu nimemjua paka nilimuona ilikuwa kijana na mke wake alikuwa ameoana tu katika bado na katika usara sana sana alikuwa afungi sasa mwanamke akamwambia mume wake, baba alikuwa bado amemwoa hata hajaingilia hajamuingilia nani, yani hawajapata mtoto. Akaona mume wake anafunga ana, nani ana, ana, anakula mchana, akasema ya akhi, wewe kwanza huwezi kuogopa kuogopa Mwenyezi Mungu. Wewe unakula mchana wa Ramadhani. Akasema huyo anajua zaidi, akamjame amdan. Akamshika akamvua nguo akamuingilia mchana wa Ramadhani. Mwanamke akaenda aka kafikisha hili na ikawa jambo ikaenea kwenye kijiji hata watu wao kila mmoja alikuwa akijua lakini Allah rahimu biibadi sababu Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na uwezo anaweza kufanyia chochote huyu mwanaume kwa hivyo kikadhama ilitokea sasa mwanamke kama huyu huyu aingie katika hukumu ya mtaa ambayo kwamba amelazimishwa ame, ame, ame ukuriha wa mustukurihu amelazimishwa yeye amefunga huyu akalazimisha hata huyu kama sema wewe unyo unajifanya wewe unyo unajua zaidi faala dalika Allah muongoze sababu alikuwa ni muislamu na ni mtu ambaye Naam. Alafu kuna taban wakati umeisha. Taban kuna masala nyingine ambayo ameleta hapo muallif anasema wa injama fi qada'i ramadhan wa injama fi qada'i ramadhan fasada sawmu. Taban ta, mtu akikuwa alikuwa analipa ramadhani. Ramadhani imeisha. Analipa ramadhani basi kamuingilia kamuingilia mke wake. Pia atafanya kafara. Akasema sahihi la yeye hatatoa kafara bali yeye nini alayhi qada ma tauba atoe qada alipe hiyo siku na muombe Allah subhanahu wa ta'ala asifanye jambo kama hili tena wala kafara alayhi lianna al ni khasa binini fi khasa binini bi jima'i nahar ramadan ile ni heshima ya mwezi wa, wa ramadhan lianna la hurmatun khasa ramadhan ina heshima yake khasa falfitru intihaku laha ukivunja ukifuturu katika ramadhani basi umevunja nini ramadhani na pia inatokea masala kama kukula nafikiri tatakuja kuizungumzia katika e, wakati utakayopita sababu kuna mtu pia anaweza kukula kukusudia pia wana wanamaa na kauli hiyo kuna wengine wanasema kwake tauba e, atalipa hiyo siku ataomba toba na hasilipe hiyo siku na na kuna wengine anasema toba na alipe hiyo siku na taban inda baadhi ulama kama Hanafia kuwa yeye atafanya nini yeye atakayekusudia kufanya hivi katika kuvunja mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa mambo mengine yasipokuwa jima hukumu yake ni kama hukumu ya nini hukumu ya jama fi nahar Ramadhan sababu ila yao wamechukua ile intihaku nani intihaku hurmat Ramadhan lakini wengi wa ulama kuwa yeye kwake ni tauba na azimie asirudie kitu na wale ambao wamesema afunge alipe hiyo siku ni baraatu dhimma ili atoke katika ile khilafu je afunge na Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye msamehe mwenye kusamehe وهذا وصلى الله عليه وصلى الله على سيدنا محمد وبارك عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله ونستغفرك ونتوب اليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته